Ba'zilar bo'lsa o'zining o'tkir tafakkuri va esil axloqi bilan o'zini tutib olishni biladi ham turli qiyinchiliklar ustidan g'alba qiladi. Garchi kishilarning ittilik, eg'ir besiqlik, aldiroqsonlik, sabrchanlik, sazgurlik divanlik qatorliq xislatlarning yuqori tuvan bo'lishi ularning asli xarakterining qandoq bo'lishiga zo'r darajada bog'liq bo'lsimi odamning o'ziga bo'lgan ishonchisining boshqalarga muloyim bo'lish va ularning xatoliqlarini apo qilish bilan muayyan munosabati bor haqiqiy ulug' odam kamolatga yetgan siri ko'ngli ko'ksi kang bo'ladi apochan bo'ladi kishilarning orzusini qabul qiladi xatoliqlarini kechiradi to'qqiz yuz to'rtinchi savol g'azabning qandoq ziyini bor javob g'azab odam avlodining qalbida yong'in cho'g'dir ko'zlarining qizdirib ketganligi go'ran tomirlarining ko'pib ketganligi g'azabning ang uchiga chiqqan vaqti bo'lib uni yengishning chorasi o'rnidan qo'zg'almaslik o'ri turgan bo'lsa o'ltirib elishdir g'azabning kayniga kirgan odam xudini bilmay ishlarni asliga keltirgili bo'lmaydigan darajada buzib qo'ydi ba'zi kishilar g'azablanganda o'zini besib ololmaydi davomli terikib yuradi eg'izdan ko'pik qaynitib tillaydi qarg'aydi bundoq qilish insonni go'zal axloqqa zid keladigan qiliqlardir payg'ambar alayhissalom bir hadisda mo'min odam kishilarni tillamaydi la'nat o'qimaydi satgap qilmaydi va hayosizlik qilmaydi deb ko'rsatgan imom termiziy rivoyat tez ochiqlinadigan odam ko'p allohda ochiqning kayniga kirib nurg'un ahmaqona ishlarni qilib soladi odatda ishk ichilg'ili unimasa uni tillaydi qo'lida turmagan saymonni sundirib qo'ydi Үркеген хайванны қарғайды. Ғазапның зейіні тола, ақует қатарлік. Шуңа ғазіпі қозғалғанда өзіні тұтуаған инсан батыр есапланады. Пайғамбар алейхиссалам сахабылардан сілі қандақ адамны батыр дейсілер деп сорғанда сахабылар hech kim yiqitolmaydigan odamni botir deymiz deydi bu vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga javob berib g'azablangan vaqtida o'zini tutolgan odam haqiqiy botirdir deydi Buxoriy va Muslim rivoyat. Hammaga ma'lumki, inson o'zini qancha tutib olgan siri, g'azabni qancha besib olgan siri, eg'iziga qancha ega bo'lgan siri, kishilarning savalligini qancha afv qilgan siri, uning kishilar va Allohning nazaridagi hurmati yuqori bo'ladi. Inoqlik 905-ci savol. Inoqlikning hayotimizdagi ahamiyati nima? Javob. Musulmon odam kishilar bilan xususan o'zining diniy qarindoshlari bilan hamisha inoq va ittifoq o'tadi chunki uning dasturi bo'lgan qur'oni karim allohning diniga mahkam islonglar va ayrilmanglar deb ta'lim berdi sura al imron bir yuz uchinchi oyat dunyoda kishilarni birlikka inoqliq chaqiradigan biror din yoki falsafa tepilmaydi har kim birlik kuch inoqliqdan quvvat tug'iladi degan haqiqatni yaxshi biladi Әждатларымызмы бірләшкен узар, айрылған тозар, деп бекер айтмаған. Өтміште біз бірлікте, инағылықта башқалағы үлгі яратқан халықмыз. Шоң біз ұйғыр, яны ұйышқан, бірләшкен деп аталған екеніміз. Әмі біздің азырқы әхвалымыз бұл намғы лайық болмай тұрмақты. 906-cı sual. Bizge ülgü boludğan inaqlıq abidlər kimlə? Cavab. İslamiyyətdən burun Xəzrəc əvəz dəb ikkiga bölünüb, yıllar hətta əsrlər boyu bir-biri ilə uruşub qan töküşkən mədiniliklərinin vəyinin tərbiyəsi və imanın gücü ilə özara qeynindaşlardan olub, qandaq özgərgənliki və yer şərdəki barca millətlər üçün inanlıqda ülgü boğanlıqı tarix qətti unutmaydığan məşhur bir vəqəlikdir. Ola musulman olub өзара бірләшкенден башқа Мәккеден келген мухажир мұсылманлар білән худди нәсәптікі қайрындашлардек өзара қайрындашлардан болып мал мүліклеріні тәңдін бөлішіді. Hətta köp ayalları boğanlar Məkkədən gələn boytaq muhacirlərə ayallardan ajırışıb, iddətlərini toşquzub, öyləndirib qoyuş təklifini qoydu. Amma ular bu təklifni çiraylıq cirat qıladı. Musulmonlar shundoq birlashish va ittifoqlashish natijasida moddiy va ma'naviy jihatdan kundan kunga kuchayib berib, oxiri 3 qit'aning hokimiyatiga ega bo'lgan. Vaqtni qadrlash umrni qadrlaganlikdir. 907-nji savol: Vaqtning qimmati nima? Javob: Qo'lidan ketgan ko'p narsalar qaytib kelishi mumkin, ammo vaqt qaytib kelmaydi. Shuning uchun kesib etishga bo'ladi-ki, insonning qo'lidagi eng qimmatli narsa vaqtdir. Peygamber aleyhisselam bir hədisdə ko'pincha kishilar qadrini bilmaydigan ikki sıbadır, onun uning biri tan sog'liqi yana biri vaqtdir deb ko'rsatgan buxoriy rivoyati 98. sual. sakkizinchi savol aqlli kishilar vaqtni qanday qadrlaydi javob o'zining foyda ziynini biladigan çoğun kishilar cho'qim vaqtni qadrlaydi chunki vaqt uning hayoti va har narsasidir agar u vaqtning qo'ldan ketishiga yo'l qo'ysa uni arzimas ishlar bilan bevoda o'tkazivotsa nodonlik bilan o'zini o'ltirib olganga o'xshash keladi inson tinimsiz holda oldiga ilgirlab mengyotidi palakning har bir oyilnishi uzun yo'ldagi bosqichlarning biri hisoblanadigan yangi bir tongdan derak beradi insonning mana bu haqiqatni tushunib uni ko'z oldida ayon bo'layotgandek sezishi ilgir bo'lgan va keyin bo'ladigan ishlar haqida muloyiza yurgizishi oqilonliq emasmi to'qqiz yuz to'qqizinchi savol musulmonlar vaqtni qanday qadrlash kerak javob musulmonlar vaqtning qadrini yaxshi biladi ular vaqt qilishga o'xshaydi sen kesmasang seni u kesidi degan haqiqatni yaxshi biladi payg'ambar alayhissalom bundoq degan qiyomat maydonida bandining qadami qo'yilgan omon to'rt narsadan so'riladi umrni nima bilan o'tkazganligidan yoshligini nima bilan o'tkazganligidan pul molni nadin tepib naga ishlatganligidan o'rgangan bilimi bilan qandoq ishlarni qilganligidan imom termiziy rivoyat qisqasi ko'zlar vaqtning cheklik ta'sirini yuzaki ko'rinishini ko'radi ammo vaqt erlarga soqol ayollarga qo'ruq tanlarga ojizlik elib kelish bilan birga oxiri ajal nima chaqirib keladi demak bu hayotlik musobisi uzun musobaqaga tayyorlangan maydon bo'lib vaqtni qadrlashni bilganlar va vaqtni chang tutib qilishga tegishlik insonlik burchini joyida o'rindab natija yaratish bilan allohni va xalqini mamnun qilganlar qutib chiqadigan musobaqadir oliy himmat va uning hayotdagi ahamiyati to'qqiz yuz o'ninchi savol himmatning inson hayotidagi ahamiyati nima javob har qandoq bir maqsad yoki g'oyani amalga oshirish uchun himmatlik bo'lish shart himmat so'zi biror ishni qilish uchun intilish degan ma'nini ifodalaydi himmat har qanday bir ishni amalga oshirishning oldingi shartidir himmat ustunlik yoki tuvallik bilan ta'riflanadi kishilar himmat jihatda bir xil bo'lmaydi ba'zilarning himmati oliy bo'ladi ba'zilarning himmati tuvan bo'lib tuvanlikdan eng oddiy darajagacha tushib qoladi ba'zi kishilar ulug'vor g'oyalarni faqat tili bilan orzu qiladi ularda shu g'oyalarga yetish uchun himmat bo'lmaydi bundaqlar mag'rurlardir amalsiz orzu bilanli g'oyaga yetolmas va lekin dunyomi mehnatsiz kelmas 911 savol qanday qilganda oliy himmatlik bog'liq bo'ladi javob oliy hikmatlik va g'oyalik bo'lishning asosli omillari kurash tirishchanlik qilmoqchi bo'lgan ishga chin ixlos bog'lash tarixda natija yaratgan ulguli kishilarning kechirmishlarini o'qib ibret elish oliy himmatli kishilar bilan ham suhbat bo'lish kundilik ish tartiblariga amal qilish va muhim ishlarni oldingi qatorga qo'yish takomillikqa qarab bormasdan ilgirlash himmatni zaiflashtiradigan barliq omillardan yiroq bo'lish qatorliqlardir oliy himmatli kishilar o'tganga hasrat chekmaydi atini kutmaydi va bugunni g'animat biladi vaqtning torlig'idan ko'p dardlanadi vaqtni naq oltin deb biladi o'zi irodalik fikrda mustahkam bo'ladi va ikkilanishi oz bo'ladi 912 savol. Himmatning inson hayotidagi roli nima? Javob. Inson hayotida himmatning roli cho'ng bo'lib, kishilar ko'z yetmagan manzillarga o'zlaridagi oliy himmatning sharofati bilan yetganligiga tarix guvohdir. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning shalliq tarixiga qaraydigan bo'lsak, oliy himmatning namunalarini ko'ra olamiz. Tarixshunoslarning nazarida bir ummatni barpo qilish shu g'oyani o'zlariga nishon qilgan zanjirsimon bir qancha avlodga ehtiyojliqdir ammo hazrati muhammad alayhissalom islom ummatini barpo qilishdan iborat bu ulug'vor g'oyisini chorak asrgami yetmagan oz bir vaqt ya'ni 23 yil ichida amalga oshira oladi himmatni ko'tarishning choralari 913 savol himmatni ko'tarishning choralari qaysilar javob kishilarning oliy himmatli bo'lishi shariat va aql har ikki tarafdan talab qilinadigan bir ish Tüvendikiler himmetini kötürüş ve onu terek kıldırışka yardımcı buluşu mümkün. Birinci, küreş ve tırışçallık. Hayatlık iman ve küreşten ibaret bulup, küreş kılmasının netice kazanğılı bulmaydı. Biz üçün küreş kağallarını elbette yolumuzga yetekleyimiz. Enkebut 69. ayet. İkinci, Çin ihlas bilen Allah'a yöneliş ve yüzleniş. Ali himmetmu bir kattı nimet bulup, o soralmasından berilmeydi. Üçüncü, özünün acizlik noktasını etiraf qilish va uni isloh qilish ham taraqqi qildirish uchun tirishchanlik ko'rsatish to'rtinchi kattalarning kechirmishlarini o'qib ibrat elish beshinchi oliy himmatli kishilar bilan ham suhbat bo'lish oltinchi kunlik ish tartibiga amal qilish va muhim ishlarni oldingi qatorga qo'yish yettinchi har ishda himmatli kishilar bilan raqobatlashish sakkizinchi takomullikqa qarab hormasdan ilgirlash to'qqizinchi himmatni zaiflashtiradigan barliq omillardan yiroq bo'lish oliy himmatli kishilarning sifatlari 914 savol oliy himmatli kishilarning sifatlari qaysilar javob oliy himmatli kishilarning sifatlari tuvanlikidek bo'ladi birinchi o'tganga hasrat chekmaydi atini kutmaydi va bugunni g'animat biladi ikkinchi Pəs arzu həvəslərdən bütünlə yıraq olub, həmişə uluq və katta işlərini oylaydı və turmasdan yuqurğa intilıdı. 3. Kişilərə yaxşı məsləhət beridi və umumның işlərinə aktiv qatnışıdı. 4. Qılğan hər bir işində yuqurğa himmətlik boludu, gələcəkdən həmişə ümidvar boludu. 5. Vaqtın tarlığından köp dərdlənidi. Vaqtını nəq altın deyə bilidi. 6. o'zi irodalik fikrda mustahkam bo'ladi va ikkilanishi oz bo'ladi yettinchi insoniyatning xususan musulmonlarning g'imini 8. sakkizinchi mas'uliyatchanligi yuqori bo'ladi va hamisha o'yg'oq ham hoshyor bo'ladi to'qqizinchi o'zining qilishga tegishliklarini biladi va vaqtida o'rindaydi 10. odatdagi kishilar havas qilgan narsalarga havas qilib ketmaydi balki talibi yuqori bo'ladi umid va uning hayotdagi roli Үміт maqsadga yetishning алдынғы shartidir. Үміт иманның mevalaridan biridir. Musulmon odam har ishda, har vaqt үміт bo'ladi. Chunki bundoq odam eng avval авал azizlikka, әзізлікқа, boylikka, ojizlikni qudratga, qiyinchilikni o'ngaylikka, qullikni құллықны aylantirishga qodir bo'lgan ilm hikmatlik cheksiz kuch quvvatlik alloh taolaga ishinadi umid iymonning mevasi bo'g'inidek uning qo'ldishidir Имон болған қалыпты чоқым үміт болады. Тарихлар гуахке үміт кішілеріні көз етмейдіған арманларға еріштірген. 915-ші суал. Үмітнің hayatımızdaki ролі неме? Жауап. Илім-пәннің тараққылышы, кәшпиятларының майданғы келіші, түрлік еңіліқларының майданғы келіші вә асареттікі халықларының мұстақылыққа еріш үшін мұ үмітнің ролі наайты чоңдыр. Әгер алымлар вә кәшпиятчылар өз заманларының сәвесіге күпайы қылып, kelajak uchun izlanmagan va umid bilan olg'a ilgirlamagan bo'lsa edi dunyoning taraqqiyoti bir izda to'xtab qolgan sirlar yechilmagan kashfiyotlar maydonga kelmagan va yangiliklar ijod qilinmagan bo'ladi insonlar zamonimizdagidek fan texnika yangiliklardan bahramon bo'lolmagan bo'lar edi to'qqiz yuz o'n oltinchi savol umidsizlikning ziyni nima javob xuddi umid imonning qo'ldishi bo'g'inidek umidsizlik kufrliqning jo'risidir Ajdodlarimizmi umidsizlik shayton deb to'g'ri aytgan. umidsizlik bilan kufrlikning o'ttirisida zich bog'lanish bo'lib, bu ikkisining biri yana biri uchun sababchidir. umidsizlik kufrlikni keltirdi, kufrlik umidsizlikni keltirdi. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karimda shubhisizki faqat kofir qavmli Allohning rahmatidan ümidsizlanadi, deydi. Sura 187-oyat. 917 savol. Ümitning turmushimizga misollar qaysilar? Javob. Bizning kundalik hayotimizda umidvor bo'lishning ahamiyatini isbotlaydigan misollar ko'p. Masalan, o'quvchi imtihonda natija qozonish umidini yo'qotgan vaqtda u o'rganish, muzokara qilish, kitob, daftar, qalam, maktab deganlarning hammasidan zerikadi. Bular uning ko'ziga set ko'rinadi. Chunki u qancha qismi baribir imtihondan o'talmaydiganligiga ishinadi. Bundaq vaqtda uningga qilingan nasihat, tarbiya, munosib muhit, alayda xususiy darslar va boshqalarning hech bir kar qilmaydi. Faqat uning navbatdagi imtihondan o'tishga bo'lgan umidi qaytadan tug'ilgandilar, darsga kirisha oladi. Shifo tepishdan umidini uzilgan kesalmi shundoq. Shuningdek, odam har qanday bir ishdan umidini yo'qotgan vaqtda yo'riq dunyo uning ko'ziga zulmat ko'rinadi. Uningga sabablar tugigan, chora qolmagan, o'zi bo'lsa tugashgan bo'lib es qilinadi pokizlik to'qqiz yuz o'n sakkizinchi savol ва dini pokizlik va tozliqqa qandoq ahamiyat ва javob pokizlik va tozliq islom dinining musulmonlarga ilib kelgan eng esil sovg'alardan biridir musulmon odam har vaqt tozliqqa pokizlikqa ahamiyat beradi uning teni kiyim kechaklari uy ichi o'yli oromlari hamisha pokiz xushbiroq bo'ladi pokizlik eng payg'ambar alayhissalom pokizliq imonning yerimidir deb ko'rsatgan imom muslim rivoyat musulmonlar oltinchi asrdan beri payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomning boshchiligida har vaqt tozilik qilib pokiz esil xushpuroq yurishning naqadar muqaddas ekanligini ugunib va amal qilib kelgan to'qqiz yuz o'n to'qqizinchi savol pokizlik va tozliqqa ahamiyat berishning qandoq foydalari bor javob İslam dinining tozliqqa ahamiyat berish musulmonlarni uningga buyurishda ularning tan sog'liqi, ruhi, dini uchun foydali bo'lgan ko'plagan oliy hikmatlar bordir. Qisqasi, badanni suv bilan yuvib turish orqali badanniki yiqimsiz hitlar yo'qoladi. Vujudning faoliyatchanligi oshadi. Faoliyatchanligi oshgan odam mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin, o'zining qilishga tegishli vazifasini ruhliq, jo'shqonlik bilan komil o'rindash fursatiga erishadi. inson tabiatida ruh bilan tan o'tirishida pokizlik tarpidan bog'lanish bo'lib badan kirlashgan vaqtda ruh tushkunlashadi badan pokiz toza bo'lgan vaqtda ruh mijallanadi 920 savol payg'ambar alayhissalom tozliqqa qanday ahamiyat bergan javob saudiya arabistonda hozirmi so'qis bu joyning bunodan 14 asr ilgirki holiga qaraydigan bo'lsak shu vaqtdagi arabistonning suqqis qurg'oqchilik cho'llarida Tamaqdan burun вә кейін қолларыны юйышқа, күнді az дегенде 5 қытым тағарат еліп, қол пұтланы, юзні, ғайы бүтін бәдәнні юйышқа, жүмә, ет вә ет намазларға, аммыви пағалиетлерге, той төкілләге вә нәзір чырақлағы беріштен бұрын юйынып, құшбырақ бұйымланы өзіге, kiyimiga chechib berishning zarurligini o'rgatgan islom dinining naqadar madaniyatli ilg'or bir din ekanligi munozir qabul qilmaydigan haqiqatdir Uyg'urlarda tozliq va pokizlik an'anasi. 921 savol. Uyghurlar tozliq va pokizlikqa qanday ahamiyat beradi? Javob. Tozliq va pokizlik Uyghurlarning diniy va milliy an'analaridan biri bo'lib, ular bu isl an'anasini eng dastlab borliqqa keltirgan, eng madaniyatli xalqdir. Shunga ularda tan saqliq zo'r boylik, sog'lom tanda sop aql deydigan aqliya so'zlar bor. Bu söz cevherlerinin bir baha kımmeti ve ilmi asası ba. Çünkü ten sağlam bolğandıla hər qandaq işini köngüldikidək orunduğulu dek, tazlıq ve pakızlıqa her daim əhmiyyət bəgəndila tən saxlıqını saxlıqılı boludu. Şuna tazlıq ve pakızlıqa əhmiyyət beriş sağlam buluşunun aldan kışerdi. Tazlıqı rayi kılışını adet kığandıla, sağlam, zerək, çeçən ve qavul boğul boludu. Tazlıqı əhmiyyət beriş, yaxşı tazlıq adetini yitildiriş, bir millatning sapasi, madaniyat saviyasi va isl fazilatining muhim bir belgisidir. Musulmonlar, jumladan Uyg'urlar tozliq odatini eng avval yetildirgan xalqdir. Chunki ularning dasturi bo'lgan Qur'oni Karim Allah haqiqatan tavba qiluvchilarni do'st tutadi, pok bo'lg'uvchilarni do'st tutadi deb ta'lim bergan. Sura Baqar 222-oyat. 922-savol. Uyg'urlarning pokizlik tarafdan o'zgichiligi qaysila? Javob: Uyghurlar har qandaq bir madaniyatlik ilg'or musulmonda bo'lishga tegishlik barcha xislatlarni va go'zalliklarni o'ziga mujassam qilgan xalq. Ularning boshqa millat musulmonlarga nisbatan o'zgachiliklari tuvanligicha. Birinchidan, Uyg'urlar mo'yit tozligiga, jumladan hoyla aram, masjid, saroy, uy makonlarning tozligiga zo'r ahamiyat beradi. Ona vatandagi Uyg'urlar yashaydigan rayonlarda bu odatning naqadar gullanganligini ko'ngil bo'ladi. Чүнки уйғурлар мойыт тазлығыны милли ән-әне вә дини мәжбүриет деп біледі. Ишкенчиден. Уйғур орман өстіріп, бағваран бина қылып, гүлгия теріп мойытны гүзелләштірішке әкімет береді. Шуңа халқымызда бейгі йоқның тені йоқ дейдіған хикмет орнаған. Пайғамбар алейхиссалам қандақлы бір адам бірә дәрәқ тіксе, инсонлар yoki hayvonlar yoki uchar qushlar uning mevasidan yesa uni tikkan kishiga sadiqaning savobi beriladi deb ko'rsatgan imom buxoriy rivoyati uchinchidan o'yli aromlarga so'z sepib pokiz supurish uyg'ur xonim qizlarining har kunlik sahar turib put turadigan birinchi ishi uyg'urlar atiganlik namozidan forig' bo'lganda balalarni turg'izib kiyindirib uy ichini pok pokizni tozalab bo'lib andin nashta qiladi axlatni yundini hargiz yo'l bo'yiga suv каналларга to'kmaydi shundoqla yo'ldagi to'siqlarni elib etish yo'l yasash ko'rik ясаш, quduq qezish qatorliqlarni чоң savobliq ishlab biladi. Ziroatlarni, gul-giyohlarni nobud qilmaydi. 4-dan. Uyg'urlar shaxsiy tozliqqa alohida ahamiyat beradi. Namoz musulmon Uyg'urlarning eng oldingi vazifasi bo'lib, poklik, pokizlik va tahorat bo'lmasa namoz qabul bo'lmaydi. Шуңа мусулманлар шәхси тазлыкны кандай шарайтта болсын, һәр даим өз вакыты саатыда мунтизм орындайды. Uyghur musulmonlaridagi bu xil muntazam shaxsiyat tozliqni boshqa hech bir millatda ko'ngli bo'lmaydi. 5-dan Umumiy Uyg'urlar yemak-ichmak tozliqiga alohida zo'r ahamiyat beradi. Ular yemak-ichmakdagi halollar masalasiga nihoyatda bek ahamiyat bergan. Chunki musulmonlar halol oziq-ovqatlarni yeyishga va haromni yemaslikka buyurilgan. Uyg'urlardan dini intayin so'z, hatto kommunist bo'lib ketganlarning cho'shqa go'shtini yemasligi buning misoli. qisqacha uyg'urlar islom axloqini va islom madaniyatini o'zining milliy an'anasiga aylantirayotgan bir xalq musulmonlarning moyit asrash madaniyati 923. yuz savol islom dini moyit asrashga qanday ahamiyat bergan javob islom dini moyitni asrash va tabiatning soplig'ini saqlashga eng zo'r ahamiyat bergan bir ulug' din buni islom dinining butun ta'limotlaridan ko'rib olg'ili bo'ladi payg'ambar alayhisalom moyitni asraydi Tabiatni suyətdə, Islom qo'shinlarini jang maydoniga əvətiş oldida həmişə ularga dal daraxtlarni kesmaslikka, o'simliklarni yulmaslıqa va ziraətlərini nabud qilmaslikka buyuruydu. Buningdan boshqa payg'ambar alayhisalomning haj yoki umrga ikram bog'liganlarni Makkaning dal daraxtlarini sundirishdan, gül-giyahlarını uzuşdun və hər qandaq bir o'simlikni yuluşdun məni qıqallıqımı, muhit asrashga bo'lgan yerisməlliqi deb düşünüşkü boludu. 924 savol. Musulmonlarning tabiatga qarata burchi qaysi? Javob. Tabiat Alloh taolaning san'atidir. Alloh taolo tabiatni insoniyatning manfaati uchun yaratib bergan. Har qanday bir musulmonning tabiatga qartilgan burchi tabiatdan yo'lliq oldi foydalanish, uni bulg'inishdan, kirlanishdan va buzilishdan asrash, uni suyish va qo'g'dashdan iboratdir. Uyg'urlardagi mo'yit asrash madaniyati 925 sual. Uyghurlarda muhit asrash qaysi darajada bo'lgan? Javob. Uyghurlar qadimi chağlardan başlapla muhitni asrash va tozliqqa rioya qilishda dunyo millatlarining oldingi qatorida bo'lib kelgan bir millat. Ular tabiat qonuniga hurmat qilib, ekologiyalik tangponlikni saqlashga zo'r ahamiyat berib kelgan. Shunga Uyg'urlarning ona makoni yap yeşil, bağı bostallıq və bəkmi çiraylıq boğaşqa tarixdən beri hər kimnin zoqunu qozğab gəlməkdə. Uyğurlarda ilgiri bağ boğan örpə adət, dini ağ bilən yuğurulub, keyinki avlatlarga sandırılıb gelinəvatqan, yaş not köçətini kəssə, ya ki uçtuvəssə, şu adam yaş ölüb qalıdı digən hikmətlik, чонқур мәніге еге қалық тәмселіні пасаатлық ілмі екін дейішкі болуды. 926 суал. muhitni asrash savobli qishmi javob dinimizda tabiatni bulg'ash uning tangponlig'ini buzish daraxt o'rmonlarni nobud qilish gunoh hisoblanganidek daraxt tikish muhitni yeshilliklar bilan zinnatlash savobli amaldan sanaladi payg'ambar alayhissalom bu haqda qandoqli bir odam bira daraxt tiksa insonlar yoki hayvonlar va yoki uchar qushlar uning mevasidan yesa uni tikkan kishiga sadiqaning savobi yeziladi deb ko'rsatgan